Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh. Felipe é original É o chato A JS solta mais uma bomba louca Que é de Recife, estoura na porra toda Manda pras menina louca Pras menina louca Que gostar da putaria e da zoa Porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradão. Toma socadão, vai, toma socadão, toma socadão, socadão, toma socadão, toma socadão, toma, toma, toma socadão. toma, de, toma de, porra de, porra de, porra de, porra porradão. Porra porradinha, porradinha, porra porradinha, porradão. Toma socadão, bebê, toma socadão, vai. Toma socadão, vai, toma, toma, vai, vai. Vai, vai. solta mais uma bomba louca. Que é de Recife, estoura na porra toda. Manda pras menina louca, pras menina louca. Que gostar da putaria ainda zoa. Porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradão. Porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradinha, porradão. Toma socadão, vai, toma socadão, toma socadão. porra empurradinha, empurradinha, empurradinha, empurradão. Toma empurradinha, empurradinha, empurradinha, empurradinha, empurradinha, empurradão. Toma socadão, bebê, toma socadão, vai. Toma socadão, vai, toma, toma, vai, vai. Vai, vai, vai. Canal Brega exclusivo.